Но затоа ќе продолжиме со Евангелието според Јован 6 глава. Еве и денес имавме една интересна библиска полка, која што беше критична според мене. Но пред да дадеме коментар за истата, да отвориме во Јован 6 глава, Застанавме крај 43 стих. Значи Христос почнува да им зборува на евреите за вистинскиот леп, за небесниот леп, кој што за разлика од маната е таков леп, таква храна што дава вечен живот и одржува вечен живот. Затоа што бил прашан од страна на истите дали тој може да направи такво чудо какво што Господ правил во времето на Моисеј, кога врнел леп од небото за да се хранат израелците. Дали тој леп, таа небесна мана, дали тоа беше за вечен живот? Не, затоа што и мнозина кои што подоцна загинале во пустината, и тоа загинале во смисол како бунтовници против Бога, како непријатели Божии, тие исто така јаделе од маната. Меѓутоа Христос борува за некој леп кој што ако го јадете, тој е за вечен живот. Да продолжиме со библискиот текст. Јован 6 глава. 43 стих. Им одговори Исус и рече, не мрморете меѓу себе. Тука застанав. Што беше мрморењето, се секавате? Оние кои што искрено посакале да јадат таков леп, за кој што Исус им зборува, значи, до некој степен поверувале дека неговите зборови се вистинити, кога дознале кој е тој леп и на што Исус мисли, веднаш се разочарале. Со други зборови, зарем не е овој Исус, Јосифовиот син, чиј татко и мајка ги познаваме, како тога што и вели, слегов од небото. Предходно се разгневија против него јудеците, зашто рече, јас сум лебот што слезе од небото. И ова веднаш најде на соблазан. Интересно. Дали забележате до сега како Исус се труди на евреите да им нагласи една работа? дека тој самиот не е обичен човек, туку дека е Божи син. И Јован изгледа ги селектирал тие настани, тие говори од Христовиот живот, бидејќи Јован е тој што сакал таа тема да се нагласи. Јован бил последниот апостол што живеал во времето кога веќе било доведувано во прашање Христовото божество, кога се јавиле првите ереси во црквата. Крајот на првиот, почетокот на вториот век. Јован бил тој кој што најмногу нагласува, ја нагласува Христовата божествена природа и најмногу тој сакал да се види од самите Христови зборови, кој тој навистина е. Забележте како се однесува денешниот јудеизам. Денешниот јудаизам порекнува дека оној Месија што евреите го очекуваат е некое божествено, надприродно существо. Тие тврдат дека еврејскиот месија што тие го очекуваат не е ништо повеќе од обичен човек, некој јунак од типот на Давид, да речеме, или Самсон. Може би надарен тука со некоја надприродна сила, но обичен човек. Не е како битие нешто над човек. Тука што гледаме? Во Христово време гледаме како евреите се соблазниле од сосем спротивна страна. За нив тие сакале да слезе буквално некој супермен од небото, таквиот би го примиле. А кога им се рекло овој Исус, Јосифовиот син, чиј татко и мајка ги познаваме, значи, кога се укажало на човечката природа, и на човечкото сродство на Исуса Христа со некои луѓе живи на земјата, тогаш тоа за нив било соблазан. Значи, денес велат, а, Месијан е обичен човек, не е тоа некој надчовек, а тогаш, тогаш не сакале да прифатат дека е човек. Тогаш биле соблазнети, биле соблазнети од неговата човечка природа биле соблазнати од неговото сродство, од неговата крвна врска со некои ним познати луѓе на земјата. Значи, тогаш би сакале Месија да биде некој човек, некој што не е роден од мајка, некој кој што слегува директно од небото, со некоја надприродна сензација, а сега велат, сега сакаат да тврдат дека Месија ќе биде обичен човек, а не некој кој што е божествена личност. Со други зборови, на евреите се исполнува онаа поговорка што самиот Исус им ја кажал. Кога плачевме, <coughs> вие не жалевте заедно со нас. Кога свиревме, се веселевме, вие не игравте. Со други зборови, не може човек крајот да ви го фати кои се нашите погорки за тоа нешто. Ни се води, ни се тера. <laughs> че тогаш не, сак, не ја сакале Христовата човечка природа, биле соблазнати од неговото човештво, а сега не сакаат да веруваат во неговата божествена природа и сакаат само некој обичен човечки месија. Ни се водат, ни се терат. Зато Исус им вели, не мрморете меѓу себе. <coughs> Никој не може да дојде кај мене, ако не го привлече Отецот. Сега им кажаме нешто друго. Веќе евреите ја поминале линијата кога вратата била отворена за верување и примање на благословот. Сега им кажува, ако им не поверувавте во мене и во овие мои зборови, тоа значи дека Отецот вас не ве повикал, не сте привлечени од Тоа значи дека вие самите ја затварате вратата на Светиот Дух. Никој не може да дојде кај мене ако него привлече Отецот мене. Они кој ме прати. И јас ке го воскреснам во последниот ден. Еве повторно оваа најава. И јас ке го воскреснам во последниот ден. Кај пророците е напишано и ќе бидат сите од Бога научени. Се се повикува на писмото. Тоа беше во Стариот Завет. Секој што чул од Отецот и се научил, доаѓа кај мене. <coughs> Збројите од Стариот Завет може да ги читате таму во Исаија 5.4 глава 13 стих. Но тоа значи дека некој го видел Бога, освен оне кој е од Бога, само тој го видел Отецот. Со други зборови, сите ги бидат од Бога научени, значи, само Отецот, ако ве привлече, може да поверувате и да дојдете кај Христа, но тоа не значи дека сте го виделе Отецот, или дека треба да го видите, за да бидете поучени од Него. Како некој видлив учител. Исус што од сега им го најавува Светиот Дух, како невидливиот, невидливиот Бог, кој што делува внатре во срцата. Постои само еден кој што е од Бога. Само тој го видел Отецот, вели Исус. Се разбира, он тука се случува во однос на сите други луѓе. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, има вечен живот. Се забележите. Исус вели, кој верува во мене, има вечен живот. Но потоа што вели? Јас сум лебот на животот. Татковците ваши јадеа мана во пустината и умреа. А ова е леп што доаѓа од небото и оне кој јаде од него нема да умре. Интересно. <coughs> Се што значи ова јадење на тој леп? Бидеќи предходно рекол, кој верува во мене има вечен живот, Дали Исус под јадење на тој леп подразбира само символично, со други зборови, дека треба да се верува во него. Дали е тоа само символично, кажам, да се јаде неговиот леп? За да ги убеди евреите дека тој не зборува тука символично, туку буквално, вели, јас сум живиот леп што слезе од небото кој јаде од овој леп, ќе живее вечно. А лебот што ќе го дадам јас е моето тело, што ќе го предадам за животот на светот. Дори во грчкиот текст се употребува кај, кај зборот јаде, Ајде го прочитаме и текстот што следи после 53 стих. Значи, се до тука, до 51. што веќе го прочитавме. Ова веќе било премногу, и јудејците пак почнаа да се препираат меѓу себе велики како може овој да ни го даде телото свое да го јадеме. Тој ги зборови, какви глупости сега зборува овој. Сега ние чекаме некој спасител, ние чекаме некој мокен ослободител, што ќе ги поведи римјаните, овој сега ни зборува дека ќе ни го дава своето тело да го јадеме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 По трет пат ќе го воскрена во последниот ден. Но сега конкретно се кажува. Значи, кога Исус рекол, кој верува во мене има живот вечен, под тоа верување тој подразбира, ако некој верува во Христа, значи таквиот треба да го јаде неговото тело и да ја пие неговата крв. Инаку, ако тоа не го прави, значи тој не верува. Не, нешто не е во ред со неговата вера. Исто како за крштевањето. Може некој да рече, што има потреба да се крстам? Нели е доволно што верувам? Ако не се крстиш, ти не веруваш. Не веруваш на Христовите зборови, дека тој што ќе поверува, треба да се крсти, за да биде спасен. Значи, ако ние се обидеме верата да ја издвоиме како нешто абстрактно од конкретните факти и од конкретните должности и конкретните дела кои што ја покажуваат во пракса, нема да завршиме со вера. Ке завршиме со невера. Зашто моето тело е вистинска храна и мојата крв вистински пијалак. Кој јаде од моето тело и пие од мојата крв ќе биде во мене и јас во него. Како што ме прати живиот Отец и јас живеам преку Отецот, така и тој што јаде од мене, или изворна текст вели тој кој што мене ме јаде, и ако го употребиме буквално оној глагол што се што Јован го запишал, Исус вели, оне кои што мене ме дроби, кои што мене ме джвака. Значи, тој мисли на нешто конкретно тука. Многу конкретно, многу материјално. Ке живе преку мене. Ова е леба што слезе од небото, а некако татковците ваши што јадеа мана и изумреа. Кој јаде од овој леп ке живее довека. Се ова Исус го кажа во синагогата кога поучуваше во Капернаум. Значи, едно саботно утро во синагогата беа кажани сите овие зборови. И која беше реакцијата? Се секјавате на сцената од филмот? Може би има месец дена. Последен пат ја пуштивме пред почетокот на шестата глава. Која беше реакцијата? Тогаш мнозина, не од евреите, Тие веќе се покажале како неверници до сега, за овие две години од Христовата служба. Тогаш мнозина од учениците негови кои слушаа, рекоа, тешки се овие зборови, кој може да ги слуша? Е сега, два пати поставиш прашање, Како би било со адвентистите ако беа на нивно место? Два пати постави прашање, како би постапеле адвентистите во случајот кога Иисус исцелувал во сабота, да беа на местото на евреите? А која беше второт, вториот случај? Како би постапеле адвентистите ако тој месија во кој што треба да се верува е некој дрводелец од Назарет, без дипломи, без факултети. И во двата случаја, јас не се обидов да дадам одговор, но од вас слушав дека исто би постапиле. И во двата случаја. Исто како и евреите. И се согласувам со вас. Но, во третиот случај, не се евреите сега во главната улога. Обшто евреите, туку конкретно Христовите ученици. Како би постапеле вие, како би постапеле адвентистите на седмиот ден, да беа на местото на 70-те Христови ученици, после овие негови збори? Дали и тие ќе го напуштеа Христа, велејки тешки се овие зборови, кој може да ги слуша? Се враќаме на темата. Дали дали светата причест е за вас обичен обред, символика на нешто друго, или е на вистина учество во Христовото тело и неговата крв? Што вели апостол Павле за оние кои што недостојно го јадат тој леп и го пијат тоа вино. Се секавате? 1 Коринтијаните 11 глава, 29 стих. Зашто кој јаде и пие недостојно, значи пред тоа вели секој човек да се испита сами од себе и потоа да јаде од овој леп и да пие од ова чаш. Дали ви кога седнувате на оброк, на маса, дома, сами или со своите со своето семејство, пред да јадете, верувам дека се молите пред јадење, но дали пред да јадете било што што има за јадење тогаш, се преиспитувате дали сте достојни да го јадете тоа што го било спремено на маса. Не. Но пред да се јаде овој леп, значи причесниот, и да се пие од оваа чаша, вели Павле, секој човек да се испита самиот себе, а потоа да јаде. Зошто? Кој е неговиот одговор зошто? Зашто кој јаде и пие недостојно, тој го јаде и пие своето осудување. Зошто? Кој е Павловиот одговор на прашањето зошто? Бидеќи не го разликува телото, Господо. Вие го разликувате телото, Господово? Видете, тоа е суштината. Јас би сакал сега да кажам некои мисли што во ги кажав бајле во вера на библиската поука, бидеќи сакав и таму да ги слушнат овие работи. Ако малко размислувате за темата сакраменти или свети тајни или обреди, ритуали, ќе видите дека сето она што Господ го востановил како нешто од суштинска важност, живот или смрт, ние, како грешници, го претвараме во обична форма. Например, Господ на евреите им заповедал да ги обрезуваат машките деца. Што се ќе се случило ако тоа не го направил некој? Што се случило ако кога Мојсей заборавил да речеме тоа да го направи. Се соочил со ангел кој што сакал да го убие. И тоа откако слегол од Синајската гора, откако се дружел со Господ, еден ангел се обидел да го убие, и сега, ако, ако некој ангел се обиде да ви убие, што ќе правите? Ке се факете за оружје? <laughs> Имате шанси против ангелот. Дори да се располагате со најмокната армија на овој свет, против тој еден ангел немате шанси. Бидејќи, и нека го слушне ова добро НАТО пактот, еден Господов ангел бил доволен за да умрат 185 илјади војници на Асирија во една ног, на најголемата светска сила во тоа време. Само еден Но Мојсеевата жена, Сефора, имала само еден начин за одбрана од тој ангел. Замислете, текстот вели го зела мечот на ангелот. Тоа сигурно не бил меч од ваквите ножеви, што ние ги знаеме, што се произведувале на оваа земја. Не знам што било тоа. Но се фора го зела тоа и го обрезала својот и Мојсеевиот син. Зашто господовата наредба била смрт за оно што нема да ја исполни таа заповед. Овде читаме Господ вели кој не го јаде моето тело и не пијата мојата крв, тој нема живот. Како се односуваме ние кон нештата кои што се од животно значење, живот или смрт? кој поведува и се крсти, ќе биде спасен. Значи, за да бидеш спасен, Господ вели да се крстиш. Јас би сакал уште да прочитам еден дел од лекцијата. Оцекот од неделата. Ние сметаме, веројатно под ние ги подразбира сите адвентисти, ние сметаме дека крштевањето, мијењето нозе и господовата вечера представуваат обреди кои ја прикажуваат нашата верност кон Христа. Воедно, тоа се символични начини за изразување на нашата вера. Но како, како пред тоа авторот го дефинирал поимот обред во истиот пасус – Значи, критикувајќи го католичкото свакење на сакраментите, за кое што јас, лане, ако се секјавате, ако не се секјавате, погледнете уште еднаш беседата што е црквата, која го цитирав српскиот владика Игнати Браничевски, што тој тврдеше за тоа како верувала рано христијанската црква, како верува денес православната и католичката црква, што се разликува од рано христијанската. А јас ви покажав како верувал Вагонер, исто како рано христијанската. Со сведоштво на православен епископ, дека тоа што, она што до што Вагонер дошол 100 години пред мене, било всушност верата на рано христијанската црква. Ако рано христијанската црква верувала, ако апостолите верувале дека светата причест е само обичен ритуал, форма, символ на нешто друго, од тоа верување никогаш немаше да се развие католичкото. Нема шанси. Авторот пред тоа поемот обред го дефинирал како нешто спротивно од католичкиот сакрамент, иако поемот сакрамент го потребува на вајд ново друг смисол, поемот обред доаѓа од зборот да се одради или да се востанови, така што обредите станале посебна установа која Бог ја одредил воспоставил. Добро. Да се прифати називот обред наместо сакрамент значило да се учествува во обредите кои представуваат божествен начин да ја покажеме својата послушност кон Господа Исуса. Меѓутоа, од сето ова се изродила праксата обреда да го сметаме за обична формалност. Ако обредот е само символ на нешто и ништо повеќе, тоа што е формалност. тоа што и не е толку битно. тоа што може да се караме меѓу себе и пак да јадеме од тој леп и да пиеме од таа чаша. тоа што можеме и да блуствуваме и пак да јадеме од тој леп и да ја пиеме од таа чаша. Зашто? Бидеќи тоа е формалност, тоа е обред. Тоа не е битно. Што е битно? Битно е да бидеш послушен на организацијата. Што е битно? Битно е да бидеш под контрола на некој пастор или председател, или водач. Што е битно? Човечките установи се битни, а не господовите. Исус зборува за овие работи некако за обреди, за ритуали, току за нешто што е од животна, суштинска важност. За муслиманите, обрезањето може да представува обична форма. Но за евреите во Стариот Завет било живот или смрт. За илјадници христијани, Светата вечера може да представува обична форма. Но Исус ја дефинирал како прашање од живот и смрт кој не го јаде, а се разбира, Павле додава достојно, моето тело и мојата крв, нема да има живот во себе. Како би постапиле ние на местото на Христовите ученици? Една година пред крстот, кога Исус ги кажал овие зборови, пред последната пасха од својата јавна служба, мнозинството од негови ученици го напуштиле. И од тогаш натаму за последните година дена останува само со 12. Со се јуда, значи. А Исус, знајќи за себе, во себе дека учениците негови се бунат против тоа, им рече, зароваве со блазнува? А што ако го видите синот човечи како се вознесува горе, каде што бил порано? Духот е тој што оживува. Кој е тој кој што оживува? Телото ништо не помага. Зборовите што ви ги кажав се дух и живот. Но има меѓу вас и некои што не веруваат. Исус знаеше од почеток кои се тие што не веруваат и кој е тој што ќе го предаде. И рече, затоа ви зборувам дека никој не може да дојде кај мене, ако не му биде дадено од мојот отец. Од тоа време мнозина од неговите ученици се повлекува и повеќе не одеа со него, 66 стих. Повеќе не одеа со него. Е, денеска не велиме, ние денеска не би го напуштиле Исуса за овие зборови, бидејќи не сакаме отворено да се откажеме од него. Но затоа ќе речеме, Исус не мислил тоа што го кажал, мислил нешто друго. Сакаме да го да го спуштиме на земја кажаното, тоа што е небесно. Сакаме да го приближиме тоа на наши поими. Нешто што ние ќе го сватиме. Ние не разбираме зошто Зошто јадењето на Христовото тело и пиењето на неговата крв е, не, е нешто материјално и конкретно. Ние сме склонени да речеме тоа е нешто абстрактно, тоа е нешто символично. Тоа е обред. Се разбира, ние не веруваме ни во католичкиот сакрамент, но од католичкото толкување на истите, но рано христијанската црква не верувала ни вака, ни така. Вистината била нешто трето. Вистината секојаш била нешто трето. Кај евреите се расправале фарисеи и садукеи. И едните биле во криво и другите. Вистината била нешто трето. Исус Денес скоро секоја христијанска црква, вклучително и адвентистите, се поделени на конзервативци и либерали. Вистината е нешто трето пораката од Минеаполис е нешто трето, што ја отфрлаат и конзервативците, и новата теологија на либералите. Јас се изненадев колку, например, Джонс и Вагонер се отфрлени и од едните и од другите, и во денешни дискусии, со денешни представници на двата правца. Меѓу ниф и во личен разговор цел еден саботен ден со Клифорд Голдштайн на 7 јануари 2007 година во неговата местна црква. На крај дори ми призна дека ништо не прочитал од вагонера, цело време зборуваше против него. <laughs> Чудо нешто. Колку е развиена до ден денес предрасудата против нив и нивната порага. Колку е смешно и наивно па да се купи пропагандата дека нашата црква го ја прифатила нивната порага. Може би на почеток ја а после ја прифативме. А до ден денес веруваме по-старо. Јас би сакал да застанам за денес овдека во 6 и 6 стих, иако можеме формално и сега да завршиме цела глава, уште само пет стиха, но ќе ја завршам следната сабота, бидејќи оваа тема е сепак достојна, малку повеќе да го проджвакаме ова што Христос го кажа. Што мислите, Не? За следната сабота планирам да го прочитам уште еднаш и текстот од Копнежот на вековите за оваа тема. И затоа јас ве повикувам, верувам дека може да се најде време во текот на седмицата. Прочитајте го во Копнежот на вековите, Почитате ја главата под наслов. Ова правете го за мој спомен. Значи, главата која што зборува за Господовата вечера во горната соба во Јерусалим, ќе видите што Елена Вајд кажува во врска со ова. Копишот на да вековите, заедно со Патокол Христа, се, може би, првите книги напишани после Минеаполис. Напишани се под влијание на Минеаполис. Јас денеска ги парафразирав незините зборови во вера, но пред вас не искам да ги парафразирам, особено тука, кога и се снима. Ке сакам директно да ги прочитам и малку да размислуваме повеќе за нив. За таа цел сената сабота вечер, во 18 часот.